Me zian me skolet me hart en vank. Wa, veche je chou met ba ou ti, mes Nan, tene me spod ar gant dek minut so? Men tou la an hi goudisen. Ama, ba zakon me jileten, selet tou le. Mad ve dor disklerian koladen eb dale an re. Hando ber an drase dor tu Ou hezouk ze genor? Ya dal, veche je fal dor takon an outiliet an drobenek.